Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Ձեր վաստակը գնահատվել է ուշացումով։ Թոշակառու եք չեք աշխատում։ Սա դիտարկում է կողքից։ Ինքներդ ինչ զգացողություն ունեք։ Գասի ուշ, բայց ոչ ուշացած։ Երևի դրա պատճառներից մեկն այն է, որ դաստիարակված չէինք այն ոճով, որ մենք ինքներս գնանք ու ներկայանանք որպես լավագույն Մենք դասիրակված ենք, որ ինքդ քեզ մի գովիր, թող ուրիշը քեզ գովի։ Իսկ ես ուշացած չեմ համարում, որովհետև իմ գնահատականը եւ իմ ամենամեծ դատավորը իմ աշակերտներն են, իմ ծնողները, այն հասարակությունը, ովքեր ծանոթ են իմ աշխատանքին։ Շնորհակալ եմ, որ ճիշտ գնահատականներ էին տալիս, իսկ պետության կողմից գնահատված լինելը չեմ թաքցնի հաճելի է։ Թեկուզ ուշացած։ Էլմիրա Հայրապետյանը ընտրեց մանկավարժի մասնագիտությունը, քանի որ հայրը ուսուցիչ էր առաջին անznավորությունը, որ ինձ որակեց որպես ապագա մանկավար, եղել է իմ մանկապարտեզի, համար մեկ մանկապարտեզի դասիրակչուհի Լարիսա Շիրինովնան։ Այն ժամանակ ինքը ասեց. այս աղջիկը անպայման մանկավարժ է դառնալու։ Եվ ինձ եւ իր աղջկան Կարինեին, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ, գուցե ինքը ուղղորդեց եւ իհարկե նաեւ իմ մանկավարժի ընտանիքում լինելը, մանկավարժը նաեւ քույրս էր աղջիկս, որ դասավանդում է քաղաքի 7-րդ դպրոցում։ Դուք երկար տարիներ դասվար եք աշխատել։ Հենց տարական կրթության մասնագետ եք։ Ոչ, Ես ավարտել եմ ֆիզմատը եւ լեզվագրականը։ Իրավաբանականի 5-րդ կուրսից եմ ինքս դուրս եկել, որտեղ այդ ժամանակ երկու տղաներիս հետ միասին էինք սովորում, դժվարություններ կար, մեկը պետք է թողներ, դա ես էի։ Առաջին դպրոցում աշխատելուց ընկեր Դավթյանը, որը նաեւ իմ ուսուցչուհին էր դպրոցում, ընտրեց, որ ես տարականը անցնեի, որովհետեւ ինքը գնահատեց, որ տարականում եւ լեզվի եւ մաթեմատիկայի իմացությունը շատ ավելի կարեւոր էր եւ այդ ժամանակ ճիշտ ասած ժամերի բաժակի խնդիր կար։ Ու սկսեցի դասվարի իմ աշխատանքը առաջին դպրոցում։ Առաջին դպրոցից տեղափոխվեցի 11-րդ դպրոց, որտեղ հայկականի հիմքը դնելու համար պարոն Ասերյանը հravirել էր հայկական սեկտորի։ Այն ժամանակ կոչում էր ռուսական, դպրոցը պիտի դառնար հայկական։ Դա մի քիչ դժվար էր այնտեղ աշխատողների համար, որտեղ միշտ մտածում էին, որ ռուսական է, եւ ինչպես դուք իրենք էլ շեշտում էին հայկական սեկտոր, արմենսկի սեկտոր։ Ոչ թե սեկտոր ա եղել, այլ դպրոցը եղել է հայկական։ Վիտալի Ջանգիրյան Երևանի անվան հայկական դպրոց, որտեղ եւ մաթեմատիկայի ժամեր եմ ունեցել, եւ ուսումնասվարություն եմ ունեցել եւ դասվարությունը հիմնականում, երբ արդեն հիմնական դպրոցը այնտեղ իջ վաղճանը ունեցավ, այսպես ասած, տեղափոխվեցի 10-րդ դպրոց։ դպրոց դարձավ քաղաքի երկու ավագ դպրոցներից մեկը, բայց հիմնական դպրոցը, որը միջև 9-րդ դասարանը մյուս նախկին մասնաշենքում էր, արդեն չէր հերիքում, դրա համար կամած-կամած ներքևից արդեն դասարանները չկային։ Դրա համար տեղափոխվեցի 10-րդ դպրոց, որտեղ երկու թողարկում ունեցա, վերջին երկու թողարկումը 10-րդ դպրոցում ունեցա։ Քանի առաջին դասարան եք թողարկել։ Շատ, բայց կոնկրետ չեմ կարող ասել, չեմ հաշվել։ Ընդհանուր նոր արվամ 47 տարվա ստաժ ունեմ։ Դպրոցի շրջանավարտներից այժմ քչերն են ուզում դառնալ մանկավարժ։ Ինչու՞։ Այդ հարցը օգոստոսի 30-ին պետնախարարի հետ քննարկեցինք։ Ինչու, որովհետև քննարկեցինք ովքեր։ Ուրիշ հարցով էինք մենք դիմել պետնախարարին, ելի դեպրոցի հետ կապված։ Ես ում հուզում էր, հետաքրում էր եւ ցավում էի 10-րդ դեպրոցի դասարանների խտության նպատակով, որ պիտի դասարաններ փակվեին հա։ եւ ֆինանսավորման հարց, դասարանների փակման հարց։ Այնտեղ այդ հարցը քննարկեցիք։ Կնարկեցինք ինչ առումով, որ եթե մենք կրճատում ենք դասարանները ուսուցիչներեն ժամերով վնաս կրում, կորուստներ են ունենում, հետևաբար դա եւս ազդելու են, որ ուսուցիչների պակաս ենք ունենալու։ Ասում եմ, եթե ուզում ես ազգի հերանիցել, սկսիր դպրոցից։ Մենք մեծ հաջողություններ ունենք այդ ասպարեզում։ Այսօրվա դպրոցը կարծես թե նպատակային հասնում է այն ծրագրին, որ պիտի ազգային ամեն ինչը կամաց-կամաց վերանա որի համար ես շատ ցավում եմ։ Մանկավարժ չեն ուզում դառնալ ինչի համար։ Նախ երևի թե դասիրակության դժվարությունը, որովհետև դպրոցը միայն կրթարան չէ, կրթությունը ես կասեի դասիրակության մի թերթիկն է։ Եթե մենք համարենք դասիրակությունը որպես մի ծաղիկ, ապա կրթությունը ընդամենը մեկ թերթիկ է։ Դպրոցում ոչ թե կրթում ենք աշակերտներին միայն, այլ մենք ձևավորում ենք ապագա հասարակության քաղաքացուն մանկավարժի թե հեղինակությունը, թե աշխատավարձը ամեն մի մանրուք հաշվի առնելով, երեխաները որ ապագա մանկավարժ պետք է դառնան, մտածում են արդյոք դա իրենց պետք է։ Որովհետև մանկավարժ լինելը մենակ աշխատանք չէ, դա նվիրում է, ինքնա այրում է, ինքնազոհողություն է։ Դու պետք է կարողանաս հասարակականը, աշակերտինը բարձր դասից քո անձնականից։ Եթե ուզում ես իհարկե նվիրված լավ մանկավարժ լինել։ Խորթային տարիների կրթական համակարգ եւ նոր ժամանակների կրթական համակարգ, 10-ամյա դպրոց եւ 12-ամյա դպրոց։ Եթե ձեզ թողնուեր, որը կընտրեիք։ Խորթային կրթությունը միջև հիմա էլ ասում ենք, որ շատ լավ էր, Ինչն էր լավ։ Նախ բոլոր երեխաները հաճախել էին մանկապարտեզ, որտեղ կար ստույգ ծրագիր, հիմա էլ կա նախադպրոցականներում, բայց այն ժամանակ երեխան դպրոց գալիս էր 7 տարեկանից արդեն ձևավորված։ Ընտանիքից, որտեղ եւ ծնողը եւ հասարակությունը գիտեին դպրոցը ինչ է։ Իսկ հիմա գալիս են որոշումը եղել է որ պիտի 6 տարեկանից լինի կրթությունը։ Սկզբից որոշումն այնպես էր որ սեպտեմբերի 1-ին պիտի երեխան 6 տարեկանը լրացած լինի, հետո հունիսի 1-ին պիտի լրացած լինի, իսկ հիմա տարին են որոշում հունվարի 1-ին թե դեկտեմբերի 31-ին լրացած երեխան գալիս է առաջին դասարան։ Այսինքն ոչ թե 6, այլ 5 տարին լրացած երեխաներ են գալիս դպրոց։ Գիտենք, պատերազմի տարիներին, պանդեմիայի ժամանակաշրջանում երեխաները ունեցան այդ բացը։ Ներողություն եմ խնդրում ցնողական հասարակությունից, մեծ մասի մոտ այն կարծիքն է, որ երեխան դպրոցա գնալու թող այնտեղ էլ սովորի։ Այսինքն նախագիտելիքներով իրենք հարուստ չեն գալիս։ Եվ առաջին դժվարությունը, որ իմ փորձից կարող եմ ասել, հայերենի իմացությունն է։ Չիմացությունը։ Մենք հպարտանում ենք, որ երեխան գիտի ռուսերեն, անգլերեն, ինչ որ բառեր, արտահայտություններ եւ այլ, բայց երեխաները, ինչպես նաեւ մեծ մասը հասարակության բանավոր խոսք չունեն այսօր օտար լեզուները ռուսերեն, անգլերեն կիսում ենք։ Դասարաններն են։ Դասարանների, այո, խտությունը, երբ ասենք 32-ից անց, կիսվում են, որպեսզի լավ սովորեն, որ օտար լեզու է։ Բայց արդյոք Օրինակ մենք մտածում ենք մեր երեխաները հայերեն գիտեն Եվ արդյոք կարիք չկա եւ լեզուն եւ մաթեմը, որ เป զի այդպես կիսումներ չանենք, ես կառաջարկեի աշխատել դասարանի աշակերտների խտության վրա։ 30-35 կամ ավելի դա ահավոր բան է չի կարելի այդպես եւ ծրագրի հերանիցած եւ աշակերտի եւ դպրոցի ներողություն եմ խնդրում բայց եթե մենք ուզում ենք ուսման ворակ ունենանք տեսնում ենք քանի գնում ուսման ворակը ինչ է դառնում Եթե ուսում ենք ուզում, որակ ենք ուզում, ուրեմն պետք է սկսել խտությունից, դասարաների խտությունը իջեցնել 15-ից 20, ոչ ավելի։ Դա արդեն ֆինանսների հետ է կապված։ Դպրոցի վրա տնտեսողը, խնայողը բանտերի վրա կծախսի պարտադիր։ Արդարացրեց իրեն 12 այմա դպրոց, արդարացնում են։ Բացարձակ ոչ, ինչու՞ 12-ամյա կրթության ծրագիրը, հենց ինքը գաղափարը շատ լավն էր, բայց ոչ թե պիտի համատարած տգեղ արտահայտություն ասեմ, հա, քշեին 10-րդ դասարանից բոլորին համատարած տանեին ավակ դպրոց, ավակ դպրոցը շատ լավ գաղափար է, Եթե ելնենք պետական ծրագրերից մեր Արցախին, ինչ մասնագետներ են պետք եւ որքան։ Եթե կա հոսքը, թող այնտեղ սովորեն ոչ թե 20, ոչ թե 30, ոչ թե 10 կա, այլ թեկուս խմբում թող լինի 7-ը Եթե մենք պահանջարկ ունենք 5-ի, թող 7-ը լինի, քանի աշակերտ կա, բայց որակ լինի։ դե Սկզբում այդպես էլ ասում են, որ ավակ դպրոց ոչ բոլոր աշակերտները կարող են ընդունվել միայն լավերը, բայց հենց սկզբից էլ բոլորին տարան, մտածելով, որ իրենք երեխաների իրավունքները, ասենք, չճնշեին, չգիտեմ, բայց չպետք է ավակ դպրոց գնան բոլոր երեխաները նախ իմանալով հիմնական դպրոցի ավարտական դասարանների ուսման որակը, այսինքն այն երեխաները, ովքեր պիտի շարունակեն, ովքեր պիտի մեր Արցախին անհրաժեշտ մասնագետներ սովորեն, ես կուզենայի նրան գնային ավագ դպրոց ու հաշվի չառնվեր խտությունը, ուսուցչի թե ֆինանսական, թե մյուս հարցերի հետ կապված, իսկ հիմնական դպրոցը ավարտողները, քոլեջները, ուսումնարանները, թե արհեստագործական ուսումնարանները այսօր մենք նույնիսկ որակյալ բանվորների կարիք ունենք։ Արհեստավորների կարիք շատ կա շատ ցավոք 2015 թվականին խորհրդարանի падգամավորության տեխնացու եք առաջադրվել նախնդրական քարոզարշավի ժամանակ ասել եք որ ընտրվելու դեպքում նպաստել Տրվելու եք կրթական ոլորտում կուտակված խնդիրների լուծմանը։ Չընտրվեցիք։ Անցած 7 տարիներին ոլորտի խնդիրները պակասել թե ավելացել են։ Եթե մենք ասենք ոչինչ չի արվել, ճիշտ չի, նախկինում չէինք ունեցել հուշագիր Հայաստանի կրթական համակարգի հետ։ Բայց այնտեղ ընդունված յուրաքանչյուր թե դասագիր, թե դպրոցին վերաբերող որոշումներ ՀՀ-ն ահադարձնելով փորձում էինք իրագործել, որին ես դեմ եմ։ Մենք պիտի տեղայնացնենք ամեն ինչ։ Ես կոնկրետ ուզում եմ դասագրքերում տեսնել Արցախյան եւ գրողին, եւ Արցախի պատմության եւ ինչ որ, այսինքն երեխան զգա, որ ինքը սովորում է դասագրքով, որտեղ նշվում է իր գոյությունը։ Բայց պիտի նոր դասագրքեր հրատարակվեն, նոր ծրագիր, դրանք դարձ սոցիալ ուսումնական դա մի քիչ ավելի դժվար կլինի։ Այդ ամենը չի կարելի այդ գործը առանց դասագրքի ուսուցիչը վերցնի իր վրա եւ հնդածից նաեւ երեխային ծանոթացնի Արցախի գրողներին, արվեստագետներին, Արցախի պատմությանը։ Ինչ թվում է բոլոր ուսուցիչներն էլ փորձում են եւ կատարում են դրանք։ Ուսուցչի աշխատանքը հիմա 40 րոպեանոց դասա պրոցեսում 30-35 աշակերտներով Երևի շատ դժվար է դրսից պատկերացնելը դա ինչ է, բայց ես կառաջարկեի դասագրքերը, գրվելու ծրագրերը մշակելուց մեր Արցախի թե նախարարության, թե այն ուսուցիչները, ովքեր ունեն փորձ ասելիք ունեն, օգտագործեն նաև նրանց հնարավորությունները, գիտելիքը միասին կազմելու համար որ เป զի իմանանք, որ մենք էլ մասնակից ենք, մենք ես նկատի ունեմ անձամբ, այլ մեր նախարարությանը, մեր կրթական ոլորտը։ Հայաստանի Հանրապետությունում դասագրքերը կազմելիս անպայման աչքի առաջ ունենան նաև Արցախը։ Ինչու՞ չէ։ Նման փորձարվել է բարբերաբար քննարկումներ ունենում ենք տարբերացաներում ծավալուն քննարկումներ ունեցել են պարոն Սարգսյանի հետ, Արմեն Թեմուրիչի հետ, մի քանի անգամ տարբեր մասնագետների հետ, այսինքն ումից կարելի է ինչ որ ակնկալիք ունենալ, էլի որ կարող են հարցին ընթացք տալ։ Իհարկե ահագին հարցեր քննարկվել են, առաջադրվել են, լուծումներ ստացել են։ Հիմա էլ ուղակի քանի որ մի քիչ ծանրաբեռնված եմ, ավարտելուց էլի կծվելու եմ այդ այդ օրենքի նախագծային փոփոխությունների համար արդեն քննարկվել է, բայց հաջորդի համար ես տալու եմ իմ առաջարկությունները։ Ձեզ գիտեմ, որպես ակտիվ կենսադիրք ունեցող քաղաքացու, թոշակի անցնելը ազդել է ձեր ակտիվության վրա։ Պատկերացրեք, որ ոչ, որտեվ դեռ չեմ զգում, որ թոշակի եմ անցել։ Քանի տարի է։ Երկու։ Կարողանում եք համակերպվել առանց դպրոցի, առանց աշակերտների հետ հաղորդակցության։ Եվ աշակերտական կոլեկտիվի եւ ծնողական կոլեկտիվի հետ մերված ենք, մենք բարբերաբար հանդիպում ենք հենց վաստակավորի առիթով իմ աշակերտները Երևանից են զանգել, արտասահմանից են զանգել։ Գինարապետյան բա մենք մտածում էինք, որ դուք վաղուց դա ունեք, ասում եմ իմ վաստակը դուք եք որ ես հպարտանում եմ, իմ բոլոր աշակերտները ընտրովի են թվում է, թե մեկը մյուսից լավ, մեկը մյուսից պատասխանատու, դասիրակված։ Ասում են ուղամիտ եք, անարդարությունը չհանդուրժող, սկզբունքային, Այս հատկանիշները սովորաբար խանգարում են կյանքում, աշխատանքում, մարդկային հարաբերություններում։ Եթե ասում ես ինչ-որ բան նպատակդ ուղղելն է, նպատակդ ցավն է, որ չես ուզում, որ քո հասարակությունը, քո հայրենիքը, քո շրջապատը այդպեսին լինի, իրենք հասկանում են, որ իմ էությունն է դա Ես ոչ մի վատ բան չեմ ուզում։ Ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ լինի լավ ու ճիշտ։ Ես ուզում եմ իմ հասարակությունը անհանդուրժողական լինի հասարակական կարգի խախտման, տհաճ երևույթների, այլանդակությունների հանդեպ։ Շատ բան եմ ուզում։ Ճիշտ է համարում, երբ խոսքը ճակատին ասվում է։ Բա հետևին ինչի համար ասես հետևին խոսելու մա պետք։ Ես հիշում եմ մի անգամ կոնֆերանսի ժամանակ ելույթից հետո ահագին ուսուցիչներ կանչեցին այ աղջիկ քեզ դուրս են գցելու ասում որտեղից են դուրս գցելու ինչ եմ արել ձեր սրտի ցանկությունը հայտնել եմ այսինքն բոլորը չէ որ այդ համարձակությունը ունեն ասելու ճշմարիտը դախր ոչ ես եմ իրենց ճշնայում ոչ իրենք են իմ ճշնայում մենք ուզում ենք ուղվել ճիշտը ասելով արդյոք հանցագործություն ենք գործում ես հետին մտքեր չունեմ Գուցե դրա համար ինչ որ մտքին այն է լեզվինա, Ձեր սաներին սովորեցրել եք սիրել Ստեփանակերտը, Արցախը, հայրենիքը պաշտպանել ամեն գնով։ Վերջին պատերազմի հետևանքով Արցախը բզգտվեց։ Մեր գոյությունը վտանգի տակ է։ Ինչ անենք, որ կուլ չգնանք։ Առաջինը, որ պիտի անենք, միանալ միասնությունն է։ Եթե մենք միասնական չեղանք, երևի ոչ մի հաջողության էլ չենք հասնի։ Ես չասենք, ասենք մենք, ով ինչով կարող է, ով ինչ հնարավորություն ունի, իսպաս դնեն Արցախի փրկության համար։ Հույսս դրել եմ նաև Աստծո վրա, որ Աստված ցույլ չի տա երկրորդ ցեղասպանությունը լինի։ Մեր հերոսների խոսքերը հիշենք, որ մեր ազգը անպարտելի է, եթե պարտվենք միայն մեր տականք իշխանավորների երեսից մենք պիտի ապրելով պայքարենք։ Հարցեր շատ կան, մի քիչ քաղաքական դե թեմաներով։ Ապավինիր Աստծոն, բայց հույսը առաջին հերթին դիր քեզ վրա։ Իհարկե, ասում եմ հույսը վերջում է մահանում։ Կավելացնեի, որ հույսը լավ նախաճաշ է, բայց վատ ընթրիկ։ Մենակ հույսով ապրել ճիշտ չէ։ Պետք է աշխատել։ Աստված օգնում է նրան, ով անում է։ Աշխատող։ Իսկ մենք անում ենք շատ թերի մենք արցախցի չենք լինի, եթե առանց պայքարի ձերքներս վեր բարձրացնենք։ Ծառեր կանգնած են մահանում բայց մենք ոչ թե կմահանանք, այլ հենց այդպես հպարտորեն ավելի փորձենք արմատներ ձգել, այո։ Ինչ թվում է ամբողջ ժողովուրդը պատրաստ է դժվարություններ կրել, միայն թե հաղթանակ ունենանք եւ վերադարձնենք մեր Արցախի հողերը։ Շնորհակալություն ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի նոյեմբերի 4-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Էլմիրա Հայրապետյանն էր։